d'Irlande a ses propres sports autochtones ou traditionnels et l'organisation qui s'occupe de sa régulation et sa promotion, c'est l'Association des sports gaéliques, connue comme JAA, son acronyme en anglais. Pendant ce programme radio, on va écouter cinq voix que, depuis cinq perspectives différentes, vont nous expliquer le travail qui est en train de se faire en Irlande pour faciliter l'intégration de ceux qui ne font pas partie de la majorité, aussi bien par son origine, sa culture ou ses différences ethniques. En premier lieu, on va écouter M. Jason Sherlock, un vétéran joueur de foot galéique qui avait fait partie de l'équipe de foot galéique de Dublin, qui a réussi dans les années 90 le championnat d'Irlande. Je m'appelle Jason Sherlock et joueur de foot galaïque avec l'équipe de Dublin entre les années 1995 et 2009. À ce moment, je continue à jouer avec Saint Oliver Plunkett, une équipe locale. Quand j'étais plus jeune, la GIA, et pas seulement la GIA, mais aussi le foot, le tennis et tous les sports, ils m'ont donné la chance ou l'opportunité de participer avec mes, copains sans tenir en compte ni mes dimensions, ni la couleur de ma peau ou des choses de cet style-là. Moi, je grandis à Dublin dans les années 80 ou 90. Pendant cette période, il n'y avait pas autant de cultures différentes et c'était plus difficile. Il y avait beaucoup plus de mauvaise foi et ce type de choses. C'est pour cela que quand j'étais jeune, c'était fantastique de pouvoir participer dans des différents sports. Et c'est pour cela que quand j'étais jeune, c'était fantastique le fait de pouvoir participer sur des sports où le fait que tu sois différent, c'était pas important. Tu pouvais jouer. C'était l'aspect joli du sport. Être ouvert à tout le monde. À travers le sport, c'est comme j'ai connu toutes mes amitiés, tous mes amis. Il m'a donné énormément d'opportunités et j'ai eu la chance de pouvoir jouer avec l'équipe de Dublin et faire une très bonne carrière professionnelle. C'est clair pour moi que les sports, et pas seulement le sport lié au JA, sont un instrument très important de pouvoir s'intégrer dans la communauté. I was looking at the American basketball team playing Spain there recently in, in a friendly, and you look there, you have like your white players and your black players. It, it doesn't really matter, you know, like, and that's where America got over the years. And I would hope the same will happen in the likes of Ireland that you won't be judged by what you look like, you'll be judged on whether you're a good footballer or a, a, a good hurler in the future. club Mon père était originaire de Hong Kong, mais moi, je suis né et je grandis à Dublin et j'ai toujours, je me suis toujours senti irlandais, même si mon apparence ou ma couleur de ma peau était différente. Pour moi, c'était toujours très difficile d'accepter quand les gens faisaient des commentaires de mauvaise foi sur le fait que j'étais différent de, la couleur de la peau. Mais comme j'ai déjà dit, la GIE et le monde du sport, en général m'ont donné la chance de pouvoir m'intégrer, de pouvoir travailler pour faire le contrepoids à ce type d'attitude. Parce que quand tu es membre d'une équipe, équipe, c'est pas important l'aspect ou ce qui te fait différent mais est-ce que tu prétends c'est être parti faire partie de cette équipe-là et de le faire le mieux possible Bien évidemment, plus la GIA travaillera pour impulser la participation des membres des autres cultures, mieux sera. Ça sera tout bon pour tous. D'un côté, parce que ça va bénéficier le, foot et le sport, c'est-à-dire le jeu en soi-même, parce que ça va ramener de nouveaux joueurs. Et d'autre part, pour les joueurs en soi, aussi, parce qu'ils vont se bénéficier du fait de pouvoir s'intégrer dans les équipes locaux et les communautés. Récemment, j'étais en train de voir l'équipe des États-Unis de basketball jouer, en train de jouer contre l'Espagne. Et là, tu vois des joueurs blancs et tu vois des joueurs noirs n'a aucune importance sur la couleur. Les États-Unis ont arrivé à cette situation après beaucoup d'années et j'espère que la même situation arrivera sur des pays comme l'Irlande, dans lesquels tu ne seras pas jugé pour ton aspect ni ta couleur, sinon pour ta capacité comme joueur. Um, ta capacité comme footballeur ou comme joueur de hurling. humorous and it was something that was impactful, you know, for people. And um, yeah, I think it, it, came across well. And um, like the, to be fair, there's the likes of Sean O'Halpin now as well over the last number of years that he's been he, like he's one of the uh, hurling legends in the country as well, and um, he's done an awful lot to, to help racism in this country as well. Okay. to, Je suis optimiste il y a toujours les possibilités d'améliorer les choses. Beaucoup des attitudes racistes sont simplement conséquences de l'ignorance. Beaucoup de gens simplement ne comprennent pas ce qui signifie être raciste dans ces commentaires. Malheureusement, dans ce pays, il existe une attitude très étendue. Si quelqu'un a beaucoup de poids, on l'appelle gros. Si quelqu'un a des problèmes de vue et il utilise des lunettes, on l'appelle une autre chose. Je ne crois pas que les gens soient des racistes dans le sens strict, mais ils utilisent des termes racistes pour te faire marcher. Ce qui a des conséquences chez de certaines personnes. Quand j'avais grandi, j'étais une exception en regardant mon aspect. Mais aujourd'hui, si tu te promènes dans les rues de Dublin, tu peux voir beaucoup de cultures. Et je pense que les gens, ils les acceptent beaucoup mieux. Et c'est quelque chose de très bien. À mon avis, je crois qu'il existe une, plus grande connaissance de ce qui représente le racisme. C'est quelque chose sur lequel les, les gens, il faut continuer à travailler, mais c'est clair que la situation est en train de s'améliorer et que les dernières années, elle s'est améliorée beaucoup. But under 12 boys and girls can play together. Um, the, the, what I'm trying to do in terms of the integration is at, uh, is to go around. At the moment, I'm going around the country putting together inclusion and integration committees, and so, like I was saying, the integration side of it is on those committees would be representatives from the family of games. So that's what I'm trying to do at a, at a administrative level. You know, there are there are women who are, you know, county secretaries within our association, um, and that's quite a high profile role. Uh, there, the, there's the director of communications, Lisa Clancy. She's she's a woman, so that's another high profile role. Our HR manager, and stuff like that. So women within the association there are some high profile women there. Um, within our club structure, I'm, I'm, fairly sure that there'd be, um, you know, club secretaries. I'm not aware of too many club chairpersons, but there would be. Okay, then let's go now into the integration bit of like ethnic minorities, like people that J'ai eu beaucoup de chance. Avec les questions de l'intégration et les sujets qui sont en relation avec celui-là, j'ai eu des opportunités fantastiques grâce à le sport. J'ai connu tous mes copains, j'ai connu mon épouse à travers le sport. J'ai eu l'opportunité de voyager par tout le monde et de connaître des gens merveilleux avec lesquels je garde toujours le contact. Je jouais face à 80 000 personnes, ce qui donne une ambiance incroyable et c'est une expérience qui te marque pour la vie. Toutes les expériences positives dans ma vie ont été liées à mon implication dans le sport. Et c'est pour cela que je donne le conseil à n'importe qui, indépendamment de ses origines, qu'il doit s'impliquer dans le sport au niveau de sa communauté, avec l'équipe locale, et voir s'il y a quelqu'un qui les intéresse. Um, the soccer had already tapped into that through to UEFA, so they had all the respect programs through UEFA and all that type of stuff. So they're already uh, they're already ahead of us, and plus most of the migrants they knew soccer anyway, you know, so they'd automatically go to soccer. So the president thought that was untapped potential. So around one of the, the, the finals, we had a, a, forum, an intercultural forum, where we invited in uh, 60, 60 to 80 people to come into the, the forum and you know tell us all about what you know how they thought we could work together, and then after that, um, after that to watch the game. So from all that stuff that they put together, uh, all the information we put together, the president then set up a task force uh, looking at you know, inclusion of ethnic minorities into the association. But I thought it was is a little bit sh- short-sighted in that we had an opportunity not to just to grab ethnic minorities, but to grab them all, everybody. So it was going to be a, an intercultural strategy, but then I sort of uh, pulled it around to be an inclusion and integration strategy, looking at the nine grounds of discrimination. So that's that's how it sort of all started. Um, and I suppose where then again in um, th- through that task force, uh, uh, uh, you know, it was it was noted that there was needed some policy or or, or some best practice examples of getting uh, ethnic minority into the association. So uh, first of all, we had to put together a strategy for that. So in 2009, we launched the strategy, and it, as part of that uh, was the appointment of an inclusion officer, which was myself. So I was lucky enough. <laughs> uh, and then I suppose what I have been doing in the last number of years has been, uh, you know, doing. Personnellement, je ne me vois pas comme le responsable de donner la solution à la question du racisme dans ce pays. Moi, j'étais un joueur de foot et je ne voulais pas être considéré comme quelque chose de différent. Et ce que je voudrais, c'est être accepté pour le fait que je jouais au foot. Mais à un moment donné, ils m'ont demandé si je voulais participer dans une campagne il y a quelques années. La phrase était J'appartiens à une minorité ethnique, les habitants de Dublin qui ont gagné le, le championnat d'Irlande. Tiens, je me suis dit que c'était quelque chose d'humoristique et que ça pourrait attirer l'attention. Et je pense qu'il a eu un certain écho. Mais pour être juste, je dois dire que des joueurs comme Xian Hong Hablin, dans les dernières années, qui sont maintenant une légende du hurlant, ils ont fait un énorme travail pour combattre le racisme dans ce pays. or as a coach or as a referee or you know whatever they're willing to to give a hand at. Mm-hmm. And how successful has been this policy of integration at, at club level? Like it's, it's can you see results? It's, it's a little bit too early. It's a little bit too early, but no, there are there are some good clubs out there. Um, Luke and Sarsfield, eh, which is a shame you never. I should have let you in on to them. They're probably the first club in Dublin that really went out and, and looked for them. They uh, they were they put out uh, brochures in five different languages introducing their club around Lucan. Okay. Is to to introduce yourself and what's your your, your job in the organization. Okay. Go ahead. Okay, my name is Tony Wattini. I'm the yeah. National Mont Inclusion Officer. La de Sport Irlandais est en train de mener en ce moment un programme d'intégration. Le responsable de ce travail s'appelle Tony Watini. Les prochaines minutes, il va nous expliquer son travail. Uh, Je m'appelle Tony Watini. Je suis le responsable d'intégration au niveau national pour la GAA. Mon travail touche les neuf formes de discrimination sur toute l'île d'Irlande. Sur la question de l'inclusion, elle inclut aussi la question des minorités ethniques et des personnes avec des discapacités en termes d'intégration. Je travaille aussi sur l'inclusion dans tous les sports autochtones, le hurling, le foot, la camogie, le handball, et le rondeur en ce moment, ce que suis en train de faire, c'est de parcourir le pays de gauche à droite et de nord au sud pour créer des comités d'inclusion et d'intégration. Dans ces comités, il y a des représentants des différents sports. Et c'est ça mon travail au niveau interne. off to the various ladies' bodies. the, the, what I'm trying to do in terms of the integration is at, uh, is to go around. At the moment, I'm going around the country putting together inclusion and integration committees, and so, like I was saying, the integration side of it is on those committees will be representatives from the family of games. So that's what I'm trying to do at a at a administrative level. You know, there are there are women who are you know, county secretaries within our association, um, and that's quite a high-profile role. Uh, there, the, there's the director of communications, Lisa Clancy. She's she's a woman, so that's another high-profile role. Our HR manager, and stuff like that. So women within the association, there are some high-profile women there. Um, within our club structure, I'm, I'm fairly sure that there'd be um, you know, club secretaries. I'm not aware of too many club chairpersons, but there would be. Okay, then let's go now into the integration bit of like ethnic minorities, like people that obviously or it's it's obvious that they they they, they look different Pour répondre à cette question, je pense qu'il faudrait revenir à 1997, que c'est quand tout a commencé. Le président de l'époque du GIA, Nicky Brennan, a commencé à reconnaître le potentiel qui existait parmi les immigrants qui étaient en train d'arriver en Irlande à cette période-là. Le foot traditionnel, il avait déjà traité cette question à travers la UEFA et des programmes euh, connus comme Respect. Ils étaient assez avancés par rapport à nous et en plus, les émigrés, ils connaissaient cet sport et ça les attirait vers cet sport. Notre président a pensé qu'il existait un potentiel. À cette période-là, nous avions organisé un forum interculturel auquel nous avions invité entre 60 et 80 personnes pour qu'ils puissent nous donner des idées de comment travailler ensemble. Et avec l'information que nous avons recueillie, le président a mis en place un groupe de travail pour travailler la question de l'inclusion des minorités ethniques dans la JAA. À mon avis, je parle de cette période-là, c'est un peu réduit dans ses objectifs et qu'il fallait se donner l'opportunité de, de, couvrir pas seulement les minorités ethniques, sinon tous les immigrés. Ce qui, avait, ce qui allait être une, une stratégie interculturelle s'est transformé dans une stratégie d'inclusion et intégration dans laquelle on travaille sur les neuf formes de discrimination et c'est comme ça que tout a commencé. Après ça, et comme conséquence de la labor de ce groupe de travail, on est arrivé à la conclusion qu'il y avait un besoin d'établir certaines normes d'actuation ou quelques exemples de comment intégrer les minorités uh, dans le travail de la GIA. La première question était d'établir une stratégie pour savoir comment y arriver. À ce moment-là, en 2009, nous avons désigné un responsable pour la question de l'inclusion et j'ai eu l'honneur de prendre cette responsabilité. Je pense que ce qu'on a, a fait pendant ces dernières années, ça a été de mener des projets individuels comme SARI et contre le racisme en Irlande ou New Community Partnership, Association des nouvelles communautés. Mais c'était des projets individuels, pas soutenus dans le temps. Récemment, je commençais avec le travail de création de comités qui va donner une soutenabilité au projet. J'ai fait J'ai créé uh, Monster, créé en Connaught. Et maintenant, je veux commencer dans le nord de Leinster et commencer à établir ce comité. Par le biais de ce comité, les différents sports, mais aussi on inclut des gens pas impliqués dans la GIA, des représentants des minorités ethniques, des personnes avec des discapacités, de manière que soit le comité d'inclusion et intégration dans la région qui participe dans le comité régional et qui, que, en même temps, est aussi structuré dans le comité national. La question, c'est de regarder les personnes dans son ensemble, pas de les voir simplement comme un bon joueur. Ils sont plus que ça. Ils peuvent contribuer comme partie de la, de la société, comme entraîneurs, comme arbitres, ou comme eux-mêmes pensent qu'ils peuvent contribuer. je devrais ils sont probablement went out and, and looked for them. They, uh, they, were, they put out uh, brochures in five different languages introducing their club around Lucan. So they were the first one that I'm aware of. you know, but uh, inclusion and integration has been happening for years, but it's only since since the Celtic tiger that it's become more pronounced because a lot more, you know, non-Irish looking people have come in. So you know, I mean, you know, there's like Jason and, then there's Sean Ogo helping, you know, from 10, 15 years ago who were sort of like uh, the role models back then, but now it's so commonplace to see someone with a different ethnic background, and so it's us in my committee putting in place those structures that when if something untoward happens that it's already in the rule book and this is where this is what happens you know so for the protection of the player and the, and, and, and the crowds themselves they mightn't be aware that what they're saying mightn't <laughs> be aware of what they're saying's not not you know not permitted. You know, they say, oh, you know, we thought it was. You know, that's it. Then, uh, looking at to the future, what will be the, the target of the integration, like? A... Eh? Il y a des clubs qui ont fait un magnifique travail sur ce sujet. Lucan Chargefields, c'est sûrement le premier, le premier club à Dublin qui est vraiment sorti à la recherche. Il a publié de l'information en cinq langues différentes pour présenter le club. À ma connaissance, c'est le premier club qui a fait quelque chose de ce type-là. Mais la question vraie, c'est que l'inclusion et l'intégration, c'est quelque chose qui est, venu ces dernières années. Mais, il faut reconnaître que c'est au moment du tigre celtique qui est plus évident, parce qu'il y a plus de gens qui n'ont pas un aspect irlandais, entre guillemets, qui est arrivé à participer à nos sports. Évidemment, il faut parler de Jason ou Sing Hogg, qui ont été les exemples d'il y a 10 ou 15 ans. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de voir des gens de différentes origines ethniques dans les, les clubs. C'est quelque chose pour lequel les clubs sont se sont préparés. Il existe même des documents internes qui permettent de protéger les joueurs et les spectateurs. Peut-être que eux, ils ne sont pas conscients de ce qu'ils sont en train de dire et que ce qu'ils sont en train de dire n'est pas permis. Mais c'est comme ça maintenant. Non, non, nécessairement especially between in all sports, especially between uh, primary school and, secondary school. Definitely, in secondary school, there's a, a drop off in all sports. So you know, we had, we, you know, Franchement, je ne sais pas. Une bonne chose, c'est que mon poste n'existerait pas, que moi je n'aurais pas ce travail à faire. Uh, moi, je, moi, j'ai la chance que j'ai un certain, une équipe qui travaille la question de l'inclusion au niveau des régions et même au niveau des Munster, Connacht et l'Eastern Nord. Au niveau du soutien, la première chose qu'on leur dit quand on va chez eux, dans les régions, c'est qu'on va leur donner tout le soutien qu'on va pouvoir, mais qu'on ne leur donnera pas de l'argent. On n'en a pas. Et ils n'ont aucun problème, aucun problème avec ça. Si dès le début, tu dis qu'il n'y a pas de l'argent, les gens, ils acceptent, ils sont prêts à travailler. Quand on crée des comités avec des minorités ethniques, avec des groupes avec des discapacités, nous, on peut proposer un échange de connaissances, un savoir-faire. Uh, on peut leur donner notre connaissance en, déport, en sport calaïque ou sur d'autres questions. eux, si c'est un groupe avec des discapacités par exemple, peuvent nous éduquer sur la question de sensibilisation de respect des discapacités. Ou si c'est un groupe qui, travaille, qui est d'origine des minorités ethniques, ils vont nous éduquer, ils vont nous former sur des questions d'interculturalité. C'est toujours un processus de donner et de recevoir. Et de cette manière-là, il n'y a pas besoin de l'argent. Bon, la, vérité, c'est qu'il y a toujours besoin d'argent, mais bon, on fait avec. themselves or their parents, not be soccer, basketball, like Olympic handball or whatever. Yeah. How, how, how could you <laughs> about to convince them play something that is totally alien to the yeah. culture that you come from? I mean, I mean, I mean, obviously there are a lot of parents that you know just think, my God, that kid is running around with a stick in his head. There's no way my child's going to go play that game. But then there are some parents who think, look, if I truly want to integrate into Irish society Dans tous les sports, entre première et secondaire, et majoritairement en secondaire, il y a un pourcentage très fort dans lequel les jeunes ils abandonnent la pratique du sport. Et pour pouvoir garantir notre existence, il faut nommer des personnes qui vont faire un travail d'intermédiation entre les écoles et les clubs pour essayer de promouvoir nos, sports différents et comme ça, essayer de ramener tous les jeunes vers nos clubs. Pas seulement les Irlandais, aussi les non-Irlandais. N'importe qui qui avait envie de jouer et de pratiquer nos, nos sports. Et une autre chose que les gens ont tendance à oublier, c'est que la JAA, c'est plus que du sport, c'est aussi la culture. Je regarde dehors, c'est quelque chose d'évident on peut trouver un magnifique musicien qui peut, tout, qui peut tout jouer un instrument dans nos clubs ou quelqu'un qui fait de la danse contemporaine ou moderne. it could be. Like a, very few of them will be aware of, even of their existence. Yeah. How did you like push them? How do you convince them to play something that is totally alien to them, opposed yeah. to what they themselves or their parents, not be soccer, basketball, like Olympic handball or whatever. Yeah. How, how, how could <laughs> you about to convince them play something that is totally alien to the yeah. culture that they come from? I mean, I mean, I mean, obviously there are a lot of parents that you know just think, my God, that kid is running around with a stick in his head. There's no way my child's going to go play that game. But then there are some parents who think, look, if I truly want to integrate into Irish society there is no better way than through the GAA. Il y a beaucoup de parents qui, veulent les qui voient les enfants jouer avec un, un, morceau de bois dans la main et ils se disent jamais mes enfants vont jouer à cet sport. Mais il y a d'autres parents qui pensent que si réellement leurs enfants veulent s'intégrer pleinement dans la société irlandaise, c'est la meilleure manière de le faire à travers la GIA et ils sont très conscients de ça. Nous sommes en train d'ouvrir les portes de nos clubs il y a certains qui disent que nous avons ouvert une porte, mais comme c'est passé dans, une formation récente sur la question de l'égalité, dans laquelle on a invité à un certain nombre de, de comités de la région de Münster, il y avait une femme africaine, je ne suis pas très sûr de quel pays, mais elle a dit, montre-moi ton visage. Et nous, on ne comprenait pas. Si je regarde depuis la porte, si je regarde depuis la porte et je vois personne qui me regarde, c'est possible que je ne rentre pas. Et c'est là que, nous avons compris ce qu'elle voulait dire. Imaginez-vous si tous les Irlandais aillent aux États-Unis et il n'y aurait pas d'Irlandais et que tout le monde soit des Afro-Américains. Comment ils vont regarder tout ça Tu penses qu'ils vont jouer dans une équipe de foot C'est une équipe, c'est un processus d'aller-retour de donner et de recevoir. We invited some of our committee members from the various Munster counties to come in. There was a lady from I'm not sure what African country she was in, but she says, "Show me the face," you know. And we're all thinking, "What do you mean?" So if I look through the door and I don't see someone looking back at me, I'm, I'm not likely to come in. And everyone just went, Yeah, we hear you. So imagine if the Irish went to America and there were no Irish in there, so they were all African American and they looked in. Do you think they'd play for that football team? Yeah. You know, so, you know, but of give and take. So. I am going to ask you to like, introduce yourself and tell me like what what's your implication within the GAA. Um, Maintenant, c'est le tour de John Collins, jeune joueur de foot galéique. Il va nous raconter la réalité à laquelle doit s'affronter uh, quotidiennement un jeune d'une minorité comme c'est les Travelers quand il rentre dans un club de sport islandais. Je m'appelle John Collins. Depuis que j'ai 10 ans, je joue dans l'équipe de JIA Erin est du quartier de Finglands, de Dublin. J'avais un oncle qui était très impliqué sur la question de la GIA. Ils avaient son propre équipe qui était composée intégralement de travelers. Il s'appelait Pavits. Pavi, c'est un terme qui signifie traveler incant, notre langue. Mon oncle, il avait des connexions sur Erin Isle et quand j'avais 10 ans, il nous amenait au club avec ses propres enfants. On était 6 ou 7 à, cette période dans le club. Mais maintenant, on restera que 2 ou trois. Tu fais partie de l'équipe et les autres joueurs ceux qui ne sont pas des travailleurs, ils ne voient aucune différence. Ils te regardent comme euh, un de plus dans l'équipe. Ils s'en foutent en fait, en fait, si, tu es un travailleur ou non. Ça, c'est quelque chose de positif. du fait que dans d'autres endroits, dans d'autres situations, de la quotidiennité, tu te vois refusé parce que tu es un travailleur. Ça, c'est la, la, raison pour laquelle les travailleurs, ils sont très impliqués dans les sports. Parce qu'ils font partie de quelque chose. Ils sont bien reçus dans l'équipe. On ne te regarde pas comme quelque chose de différent. On te voit comme un joueur. and they don't see you as something different. They see you as a player as part of a team. And do Tony does uh, that kind of work, it would be for, the Oui, le travail que Tony Watini et le comité d'intégration sont en train de mener, c'est très positif pour l'intégration des minorités dans le sport. À mon avis, c'est très positif pour les travailleurs et, et des autres minorités. Il faut les inclure dans les GIA et aussi dans les autres sports, bien sûr. Oui, je pense que si un traveleur ou un membre de n'importe quelle autre minorité se rapproche d'un club, il devrait être bien reçu. Il devrait être invité à participer dans les activités qui, ont lieu au club. S'il y a une fête, il faut l'inviter. Il faut créer des relations entre eux, se rapprocher, parler avec eux. Il ne faut pas se limiter à accepter qu'ils font partie du club et les, laisser dans un coin, tout seul, isolé. C'est une activité qui est organisée en dehors du club, comme un campement d'été, il faut les inviter. Il faut les faire sentir que le club, c'est aussi sa maison. It's not enough that you open the door. Yep. Somebody has to be looking at me when you when I through, look through the door in a yep. way that I recognize somebody. Yep. Because for travelers as well, I know like in not only sports, in other things that. Uh, okay, one thing is inviting them, but if you don't feel that, uh, that there is something welcoming you there, you are not going to go in. Yeah, because I know saying, what you're saying there is if a traveller goes into the club, okay, you're in the club, but that's it. I think that if a traveller or anybody from the ethnic minority goes into a GA club, um, they should be welcome. They should mix in with things. They should be invited to the, uh, the other stuff that happens in the club, like if there's a party maybe or something like that. Invite them onto it. Get mix with them. Go over and have a chat with them. Just don't. Okay, you're in the club now and. Yeah. First of all, we were going to do the usual. That is, introduce my, yourself. My, my name is Ken McHugh. I'm the international officer with Sport Against Racism. Pour finir, nous allons écouter Kim Maku. un militant de longue date qui travaillait pour l'intégration à travers les sports. N'importe quel sport. Et ça inclut aussi les sports galéiques, bien sûr. Je m'appelle Kim Maku. Uh, Je suis le représentant pour les questions internationales du SARI, Sport contre le racisme en Irlande. Je suis son représentant aussi dans le comité d'intégration de la GIA. Eux, ils ont fait un magnifique travail au niveau local. C'est très intéressant. Ils sont en train d'inclure des joueurs qui arrivent d'autres cultures considérées non traditionnellement irlandaises. Et même, ça inclut des jeunes protestants du nord de l'Irlande et d'autres groupes ethniques uh, Soccerfest, which is which comes up every every September, and uh, that's very popular. Uh, that's the biggest one. That's our flagship, and then we have other joint venture projects like the GAA um, with uh, the Indian community Unitas, uh, so cricket, uh, badminton. Si nous regardons ce qui se passe dans le foot traditionnel, um, sur chaque quartier, il peut y avoir des différentes équipes. C'est très diversifié et il n'existe pas une coordination. Au contraire, dans le sport de la GIA, tu as un seul club par quartier et ce n'est pas seulement une organisation sportive, c'est aussi une organisation culturelle. Et c'est pour ça qu'on a essayé que la GIA fasse un travail de rapprochement en commençant par les gens qui sont des demandeurs d'asile politique. sports, people who on peut regarder l'exemple du Cork, dans lequel on a mis en contact un centre dans lequel ils habitent des personnes qui ont demandé l'asile politique avec le club du GIA du quartier. Et ils ne connaissaient pas du tout son existence. Ça, c'est une partie de notre travail, essayer de les intégrer, essayer de construire des contacts. Et par l'instant, on a montré que c'est très utile. on est très content de comment avance la question. Um, uh, les GIA, um, c'est unique en beaucoup d'aspects en Irlande. Ils ont un système intégral contre le racisme qui se développe sur toutes les formes d'antiracisme. Par exemple, il traite la question de l'homophobie. Très récemment, surtout qu'il y a un joueur très important qui a fait public son homosexualité il y a à peu près deux ans. Ils ont aussi travaillé la question du sectarisme, que c'est un aspect qui est très important en Irlande, surtout en tenant compte de la situation qu'ils ont au GIA. Ils ont passé d'une position non sectaire à une position anti-sectaire. Aussi, ils ont pris une position très claire contre le racisme. Mais maintenant, est-ce qu'on poursuit C'est que le GIA, pour l'année qui arrive, prenne une, question, une position claire sur l'égalité des chances dans sa constitution comme il existe déjà des positions claires contre le doping ou la protection des mineurs. Cette position est complètement en cohérence avec le livre blanc de la Union européenne pour le sport que nous essayons d'implémenter l'année qui arrive et qu'on espère que les autres sports aussi. suivent le chemin que nous sommes en train d'ouvrir. Yeah. Well, the, la the last incident, uh, well, there, there, were two recently. One was um, where uh, a player at a club game in, in Wexford, where a, a, a Gaelic football player called Lee Chin, a Chinese kid, was uh, he was abused by, by players. The referee took immediate action by uh, issuing red cards. Um, and that's because that referee was trained uh, to listen out for that the kind of language um, by the GAA. Uh, the second one was an umpire actually abused the player, and that um, umpire has been sanctioned. So, the, because it's an amateur association, there's no there hardly be any fines in, involved. But we expect the two players that were red carded to receive um, suspensions, uh, and of course they'll be named, and it brings the, the, the like the it, it does bring the game into dispute when that happens. Now, the kid is they, they, it was interesting the reaction of the, uh, the, the management in this club. They said, "Look, he's a Wexford kid. He's born in Wexford, and raised in Wexford, went to school in Wexford. He's a Wexford player." Les étrangers qui viennent voir un match à Croque Park pendant, eh, ils sont toujours surpris quand ils voient les oligans de deux clubs assis un à côté de l'autre dans le stade. C'est incroyable. Ah, sur d'autres sports comme le foot traditionnel, il y a une vraie muraille des polices qui, qui sépare les deux, les deux clubs des Oligam. So the, GAA, which is unique in many ways in the country, that they have um, an integrative anti-racism approach, so it covers all forms of discrimination. So the, for example, homo, they, they've been dealing with homophobia lately because a prominent player, the GAA, has uh, came out. In ça, c'est une des questions sur laquelle on devrait construire notre socle pour démarrer. Il y a une grande amitié à l'intérieur de la GIA, même si des fois on peut la voir comme quelque chose de fermé. Par exemple, si tu habites dans un petit village d'Irlande et ton, ton lieu d'origine c'est la vallée des riffs c'est un peu difficile de se rapprocher d'un club du GIA et dire que tu veux jouer au foot galaïque. Il devrait avoir une politique de rapprochement. Uh, Il devrait être capable d'ouvrir le club. La GIS est aussi une organisation culturelle. Il faut qu'ils regarde tout ça d'une manière plus ouverte, plus générale. À mon avis, il faut aussi qu'ils fassent très attention au langage. Quand ils utilisent des termes pour parler des joueurs comme non national, de couleur, il y a beaucoup de travail encore à faire à ce niveau. Mais comme c'est une organisation culturelle aussi qui travaille sur la musique, la danse, ça ouvre d'autres opportunités aux jeunes, spécialement au niveau local. Par contre, si le but c'est d'arriver à, un très haut niveau de jeu, ça, ça va mettre plus de temps. Parce que notre société, elle est encore malade de xénophobie. Il existe la peur du fait que des gens des autres pays vont arriver et ils vont nous faire perdre notre culture irlandaise. Évidemment, ça c'est la première question que nous devrions, traiter. Une des questions les plus intéressantes, c'est que la GIA est très bien organisée aussi en dehors de l'Irlande, avec des clubs en Europe et même dans dans des lieux comme Hong Kong ou Singapour. Nous essayons aussi que la GIA puisse s'ouvrir aussi dans ces pays. Par exemple, à New York, il y a un club de pelote irlandaise et on essaye qu'ils puissent ouvrir leurs portes à des portoricains ou mexicains et puissent s'intégrer aussi à ce niveau. Je pense que ce type d'initiative ils sont très porteuses. Pourquoi Parce que les gens, quand ils vont rentrer chez eux, dans leur pays, ils vont amener avec eux cette expérience. Et ça va aider à que la xénophobie puisse, euh, disparaître. puisse disparaître. And I think we should be able to build on that, really. You know, I think um, people from abroad to Dublin and qui to Crow Park and, and quand uh, are amazed when they uh, il existe une stratégie à long terme pour que la GIA ne soit pas une organisation monolithique, fermée, et puisse être ouverte à toutes les nationalités et ethnicités, dans laquelle n'importe quelle forme de discrimination soit mal vue, et qu'elle soit aussi, bien évidemment, poursuivie légalement, avant que les choses arrivent au pire. the upper echelons of the game. That's that's uh, that's that's going to take time, to be honest, uh, because of the nature of the game, uh, the nature of the our society. There's still a lot of a lot of Irish people still suffer a lot from xenophobia. There's always a fear that the um, by coming people from foreign countries coming into the country will sort of water down Irish culture, you know. So that needs that monolith needs to be broken down. Um, one of the interesting things is that the GAA are quite well organised outside of the country. Uh, from, for, through Europe and across as far as uh, Hong Kong, Singapore, with, with clubs, the United States, the same thing. And we've been trying to get um, the GAA to open up their ranks in those countries as well. So, for example, in New York, um, if there's a, a hurling um, a handball club, to invite in the the um, expatriate uh, Puerto Ricans and Mexicans to join the club and integrate that level. I think that that has a lot of um, I think that was a lot of uh, um, produced a lot of opportunities for us because then when people come back from these countries, hopefully for work, um, that they'll they be bringing those experiences with them and they form relationships with the people abroad. So it'll be less xenophobia when they do come back. So there's a strategy that a long term strategy that we have to to uh, make sure that the uh, the GAA becomes not just a um, sort of monolith, monolithic um, uh, entity, but um, open up to every every nationality and every ethnicity every, and um, every anybody anybody any forms of discrimination will be frowned upon and properly prosecuted before before it gets any further. You know. Sponsorship is huge. We would get funded by the Irish Sports Council, so that they would give us uh, a good portion of funding. Um, and then for different um, championships or competitions, we would also have um, quite quite good and loyal sponsors. One of mm-hmm. our our main sponsors is TG Cahir, mm-hmm. which is the Irish um, television broadcaster. So that is that actually I think has been one of the biggest um, boosts for ladies Gaelic football. I think they 2001 was their first year, and um, the fact that one they're sponsoring our big competition, but secondly, let's say in, for 2012 they'll broadcast about 20 live matches. Mm-hmm. So that is that's massive for us. If we didn't have, if we weren't sponsored by them, we wouldn't have that television coverage. So yeah, a profile. They really yeah. raise the profile for us. Yeah, absolutely. Of what yeah. we're trying to do. Yeah. So s- sponsorship is a is a massive boost for us. We also have Tesco as well and Board Gosh Energy. Um, I think a lot of a lot of companies um, they see us as a great um, I suppose there's a great target market in terms of getting in touch with females you know because it's a female sport so the likes of Tesco Tesco like working with us because mostly in a family home the mother does the shopping so hmm. they want to get in touch with with the females in Ireland so they see this as a great way of doing it so it's kind of mutually beneficial. Same with poor Gosh Energy. It's, yeah, a lot of them deal with the bills or who's going to yeah. pay it, so we are a good yeah. target.